Egunan deneri, duela bi haste FIPADOK festivala izan zen. Haste batez dokumentala hainit zirakutsiak ziren miagitzeko sinema eta antzokit desberdinetan. Ikusi nituenetako dokumentala bat bereziki unkigarria atseman nuen. Venezuelako familia baten egoera lagia kontatzen zuen, filmatutako familiak bizi zinez zaila zuen, hauzo landierosa batean baina borrokan ari zen konponbideak atxemateko. Baina horra, proiektioa bukatuta, film egileak presentaketa egitera etorri zen. Fite elkarrizketan bere beste proiektuetaz hitz egiten hasi zen. Diadanik sari bat irabazi zuen, Errusiako gulagi buruzko dokumentala batekin. Eta orai beste dokumentala bat prestatzen ari zen palestinari buruz, eta abar, eta abar. Orduan poliki bere lanaren etikoa zalantzetan eman hasi nintzen. Gizon suri alemanak horrek, piramide sozialako puntiakoak, munduan zehar diren egoera lahietakoak dokumentatzen ditu, bizi oso zaila duten pertsonen historioak filmatzen ditu, erraten duen bezala, haien hautsa mundura zabaltzeko. Baina zendako hori eta nola egina da. Bere aurkezpena miagitzeko belus gorri egindako antzoki batean entzutean pixka bat bitxia egiten du. Baina beste adibide bat emateko, Italia argazte batek senegalan dokumentala bat filmatu zuen eta direktuki aurkezpenean egoera berezia plantean eman zuen dokumentalako protagonistak ezin ziren presente izan, bisak erdietxi ez zituztelako. Kontzientea zen, eien bizitza bere kamera intzinean erakustea onartuz, heiek ziote, ziotela film egileari bere lehen dokumentala eskaini. Baina ala ere gaur, berak zuen filmorekin ahakasta irabazten eta bidaiatzen. Orduan hori zen adibide bat beste pentsatzeko beste modele, molde bat. Pasa